Дали се сеќавате кај застанавме минатиот пат со Јован 6 глава? Таму негде кај 14 стих. Значи го разгледавме целиот оној пасус до 14 стих со што се однесува на чудото со петте леба и двете риби. И излековме убави поуки, верувам, минатиот пат. И мислам дека ќе се сложите со мене дека во последно време некако многу сум иновативен во поглед на тоа како им ги ставам насловите на, на овие теми, иако обично темите што ги држиме од Евангелие по Јован не им ставаме наслови, туку едноставно запишуваме Јован 6 глава од тој до тој стих, ако сте забележале, ако сте ги гледале видеата. Но се сикавате дека неодамна имавме една тема во две продолженија кој што ја насловив како изгубени. А овој пат со право оваа тема, кога би ја именувал, би ја нарекол бурни времења. <laughs> значи, некако, мислам, знаете што е, и изгубени, или може би помладите знаат, па знаете, па, ама не можете да не знаете што е бурни времења. Значи, со тоа сме бомбардирани, со години веќе, Како и да ќе видите дека токму одговара овој наслов. Бурни времења. Значи, откако се случило, откако Исус ги накрнил оние 5000, како што вели Библијата, мажи, а слободно ќе кажеме 15 или 20 000 може би, значи луѓе вкупно, со се жени и деца, каква е реакцијата кај народот? 14 стих, значи. Луѓето кога го видоа чудото што го направи Исус, значи рекоа, ова е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот. И овде малку се го спомнавме овој стих и минатиот пат, меѓутоа за да се надоврзиме. Да се подсетиме на второ законие, значи отвараме за момент во второ законие или пета Мојсиева во 18 глава, да видиме на кој момент алудираат луѓето овде. Се подсетиле, целиот овој настан ги подсеке на израелците во пустината и тоа како Мојсе, односно Господ преку Моисеја го храни тоа мноштво цели 40 години. Че значи, секојдневно, секој утро имале мана за храна. И ова во многу ги подсетило на тој настан и секако и на моментот, токму овој момент кој што ќе го прочитаме, Второ законе 18 глава од 15 стих, И назиот, како што гласи овде на овој пасос од, во Константинов, пророќство за идниот пророк, Месија, цртичка Месија. Значи, токму пророќството од 15 стих, читаме пат некаде до 18, пророќство кое се однесувало точно на Исуса, на Месијата, кој што бил пред нив и го правил значи, толку големи чуда, случувајќи го и ова, значи, за кое што зборував минатиот пат. Господ, твојот Бог, 15 стих читам, значи, ќе ти издигне од твојата средина, од твоите браќа, пророк, како што сум јас. Слушајте го него. Внимавајте како гласи ова пророќство. Ќе ви издигнам пророк од вашиот народ, слушајте го него. Слушајте го она што тој ќе ви го каже. Сосема однака како што и молеш од Господа својот Бог на хорив, значи сега ги подсетува на Синај, на настанот на Синај, кога се дава законот, на денот на Собирот, кога велеше, не сакам веќе да го слушам гласот на Господа својот Бог, ниту сакам веќе да го гледам тој силен оган за да не загинам. <clears throat> Секавате на она силна манифестација на Божјата мок и сила на Синај, и кога народот извикал, не сакаме да го слушаме Господа. Еве, ти изборени Мојсе, ти кажи ни, нека послушаме. И Господ ми рече на тоа 17 стих, право рекоа, ке им издигнам пророк од среде нивите браке, значи повторно, на еден вид повторување 15 стих, како што си ти, ке ги положам своите зборови во неговата уста, за да им каже се што сум му заповедал. Односно, да им каже се што ќе му заповедам. И колку често пати, имаше Јани <clears throat> проучување на петата глава, Јован, често пати Исус настапува токму со тие зборови. Јас зборовите што ви ги зборувам не се мои, туку оној кој што ме прати. То се негови зборови. Како што овде вели овој стих, ова пророќство. Значи, ке ги положам свети зборови во неговата уста, за да им каже се што ке му заповедам. А тие требало да послушаат. Меѓутоа, гледаме дека, пак ќе кажам, како и за време на <clears throat> утенските стихови, народот трча по чудата. А народот не му се слуша, народот трча по чуда. Тоа е оно што го привлекува. И затоа и рекле дека може би ово е тој пророк, а воопшто не им текнало значи, на зборовите, не го послушајте го. Што ќе ви каже тој? И, потихнати од тоа што го гледаат, народот со сила сака да го направат цар. Си велат, го сакаме овој за цар. Нашата војска секојаш ќе има храна, нашата војска секојаш ќе биде, значи ранетите секојаш ќе бидат исцелени во миг, кој не може нешто. Токму овој е тој кој што ќе не ослободи од Римското царство. И не биле покусо од ова и неговите ученици. И тие биле во оваа толпа, И тие сакале што побргу Исус да го заземе значи, престолот Давидов, да стане цар. Но, може ли Исус да стане цар на една планета која што е заразена од греф? Исус има многу поголем непријател од колку што тие мислеле, Римското царство. Што е едно Римско царство за Господа? И тоа многу поголем е непријателот. Гјаволот е непријателот. Гјаволот, кнезот на оваа земја, треба да се симне од тронот. Треба да се реши проблемот со греот, Значи, на некој начин, народот овде бара, <clears throat> има желба, значи сака да го зацари Христа, да го круниса, без крст. Без крстот, значи без искусството на крстот. Што е невозможно. О мисијата за која што дошол Исус. Да, тој ќе биде цар, меѓутоа првин треба да го реши проблемот со греот, затоа и дошол. Треба да го помине крстот. И дали се секјавате, денеска Јани ни спомна едно од искушенијата што Исус ги доживела во пустината, првото. Мито се секјавате ли на третото искушение? Кој е било третото искушение? Гјаволот му понудил на Исуса, сите царства ќе ти ги дадам, само ако ми се поклониш ќе се зацариш на целата земја. На некој начин, несвесно овој, овој народ, значи, ги вклучуваме овде и учениците, и тие биле со таа мисла, ги искажуваат збројите на гјаволот. Сетте се на Петар, кога Исус кажал дека синот човечки ќе пострада во Јерусалим. Петар сакал да го запре Исуса да не води во Јерусалим, Па знаете Исус како му се обратил, односно му се обратил на гјалот. Гјалот сака да го круни са Христа, ама без крст, без да се случи крстот. А тоа значи пропаст за сите нас. И пропајање на мисијата, всушност, за кој што дошол. И затоа Исус се повлекува. Видите, Исус штом разбра 15 стих, дека сакаат да дојдат и да го одвлечат на сила, со сила сакале, че тоа било толпа народ, за да го направат цар, пак се повлече сосем сам во город. И што правиш таму на гората? Има еден паралелен текст со овој, за да ни стане појасно. Во Матеј 14 глава имаме паралелен текст каде што се вели вака, значи 14 глава Матеј, можете да држите прст во 6 глава Јован и отворите 14 глава Матеј. Од 22 стих и веднаш ги натера учениците свои, значи Исус ги натера учениците свои да влезат во кораб и да отидат пред него на другата страна, доека да го распушти народот. И штом го распушти народот, се искачи на гората за да се моли насам. Исус почувствува потреба да се моли, но не се молеше за себе, се молеше за учениците. Се молеше за нив, за да го сватат божествениот карактер на неговата мисија. Да не гледаат ниско, да не гледаат земски. <clears throat> да го сватат, да ја сватат природата на неговото царство. Значи, бил разочаран Исус од ова што се случувало и затоа се тргнал настрана, го распуштил мноштвото и се тргнал настрана на гората да се моли. Сам, сосем сам. И видите што се случува овде, како реагираат на ова неговите ученици. Толку многу полуки имаме и во почетокот значи, од ова шеста глава, кој што проучававме ната сабота, и овде, во овој случај, за учениците, за тоа колко им е потребна верата, колко им е потребна целосна зависност од Господа. И видите реакцијата нивна, значи, читаме од копнешот на вековите. Вели учениците не отпловиле веднаш во чамецот како што им наредил Исус. Исус им рекол, одете веднаш на другата страна. Меѓутоа тие останале едно време да чекаат. Што чекале? Да се предомисли Исус, да дојде со нив. Чекале извесен период, надевајќи се дека Исус ќе дојде кај нив, меѓутоа, кога виделе дека се спушта мрак, тие влегоа во чаметот и се упатија преку морето во Капернао. Го оставиле Исуса со незадоволни срца. Почнуваат бурните времења. Почнува бурата. Бурата почнува овде, во овој миг, Оставили Исуса со незадоволни срца. Со поголемо нетрпение кон Него, повеќе од кога и да е, откако го прифателе за свој Господ. Тие се жалеле затоа што не е било дозволено да го прогласат за цар. Се обвинувале себе си што толку лесно ја послушале неговата заповед. Мислеле дека би ја оствариле својата цел доколку биле поупорни. Си велеле, требаше поупорни да бидеме. Да ограбнеме насила. Замислите си, на, на сила цар да ве прават. <clears throat> Неверијето, Значи, пазите, незадоволство, незадоволни срца, нетрпение, неверие се јавува после тоа. Последователно на незадоволството и нетрпението, неверие. Неверијето земало власт над нивните умови и срца. Често љубијето да ги заслепило. <clears throat> Желба за чест, за слава, земска слава. Знаеле дека фарисеите го мразат Исуса и копнееле по тоа да го видат него воздигнат, па да им каже на фарисеите кој е. И си велеле после, после тоа, значи, да не очитаме целиот овој дел, си велеле, зошто постојано да мислат тие за нас дека ние ете, може би сме следбеници на лажен учител, дека тој е лажен учител, лажен месија. Нека еднаш за секој се зацари, им покаже кој е се прашуваат, зошто не го спасил Јован Крстител? Непосредно предходно е обезглавен Јован Крстител и сега се прашуваат. Сомнеш, осомнеш, неверие. Зошто не го спасил Јован Крстител од насилна смрт? Така размислували учениците доека не западнале во голема духовна темнина. Забележувате ли, кој е патот за да паднете во духовна темнина? Први, незадоволство, нетрпение, имате некоја своја замисла, И заради тоа сте незадоволни, затоа што не се остваруваат нештата според вашата замисла. И сето тоа води до неверие, потикнува неверие, и чистолюбието исто тука одиграло исто важна улога, тоа довело, ги бутнало учениците во духовна темија. Бурата за нив уште овде започнала. Дори се прашувале да не е, може би Исус некој измамник, како што тврделе фарисеите. Дори до таму дошли со своите размислувања. Учениците тој ден присуствувале на чудесни Христови дела. Значи, замислите си, еве, ставете се ви во ситуација да сте учествувале на, едно, на една таква, <clears throat> во една таква, во еден таков момент кога од пет леба и две риби ќе нахраните 20.000 луѓе. Неверојатно чудо, нешто што требало тука да се запечате кај нив. И вели сеќавањето на тој прекрасен величествен ден требало да ги исполни со вера и надеж. Ама ако размислувале на тоа, ако со своите мисли се задржале на чудата, на чудото, на она што се случувало тој ден. Но, невите мисли отлетале на друга страна. Кога тие од изобилието на своите срца би разговарале заедно во врска со тие нешта, тие не би западнале во искушение. Колку често пати знаеме да се факеме за некои негативни работи, затоа што имаме некои своји замисли за нештата, па не се одвиваат како што треба, како што ние сакаме и незадоволство. Место да размислуваме позитивно, да се храбриме, да се набеваме и подпираме на ветувањата Мегуто да нивите мисли биле окупирани со нивното разочарување. Тие не обрнале внимание на Христовите зборови. Тоа биле благословени моменти за учениците, но тие го забравиле сето тоа. Колку брзо човекот знае да заборави. Се наоѓале среда разбраните води. Значи, се одеднаш се случува бура на морето. Ова бура, од каде се одеднаш бура? Как, каква е природата на оваа бура? Што мислите? Оваа бура била во провидението Господово. Е што вели понатаму текст. Им престоела силна бура, а ти не били подготвени за неа. Односно, предходно е битниот дел кој што сакам да го прочитам. Нивите мисли биле вознемирени и неразумни, а Господ им дал нешто друго што ќе им зададе болка на нивните души и ќе ги обземе нивните мисли. Господ морал да преземе нешто за да ги растера тие нивни мисли, па се случило бурата на морето. Интересно, како некојаш постапува Господ со нас. Бог често постапува така со луѓето кога тие самите си создаваат бремиња и тешкоти. Че кои биле предизвикувачи на овие бурни времења? Знаете, често пати најчесто, односно во случаевите, бурните времиња самите, се, самите ние си ги создаваме. Наместо да го имаме оној божествен мир, да уживаме во Божите благослови, ние самите си ги создаваме бурните времиња и Господ понекогаш, ете, вели често, така постапува со, со нас. Ке не втурне во уште поголема бура, за да не научи на памет, не? Кратко кажемо. Вели, не било потребно учениците да создаваат неволи, опасноста веќе брзо се приближувала. Меѓутоа, тие со такви <clears throat> неразумни мисли и вознемиреност не биле спремни за таа бура. Воопшто не биле спремни. И што се случува понатаму? Значи, отишле преку морето во Капернаум, веќе се стемни, 17 стик, читам од 6 глава Јован, а Исус уште не беше дојден при нив, морето се разбранува, отидуваше силен ветар. Одеднаш се појавува силен ветар и бура на морето. И дали забележавте во Матеј читавме? Кога се приквечерило, тргнале. Чекале еден период, па тргнале кога се приквечерило. А кога Исус ке им дојде во помош? Вели во четвртата стража. Тоа е некаде меѓу 3 и 6 часот наутро. Значи, сума сумарум, може би 7-8 часа тие биле на морето, среде тоа разбранувано море и се бореле со брановите и со таа бура. И да, биле доста искусни, биле рибари, кои што често пати знаеле да се најдат во вакви ситуации, меѓуто оваа бура било посебна. Не успевале, се изнемоштиле, веслале до истоштеност, а не мрдале ни чекро напред. Знаете како е, бурата дувал спротивен ветер, што вели овде записот. Изнемоштени биле. А да ве прашам нешто, позарем па не требало да имаат веќе искуство од вакво нешто? Не е она искуство кој што го спомнав, рибарското. Дали ова им била прва бура на морето? Сеќавате дека биле уште во една, друга. Во осма глава Матеј Ајде отвориме осма глава, Матеја се подсетиме малку. Со една разлика, значи, тогаш Исус бил со нив во чамецот, а овој пат го нема. Овој пат е далеко од нив. Тоа е една мала разлика, меѓутоа, што научили, дали нешто научили од ова прво, прво искуство во бурата? 23 стих од 8 глава Мате, и кога влезе во коработ, неговите ученици го следеа, и ете голема бура се подигна во морето, истото море, така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. И не се случило тоа веднаш, меѓутоа се бореле до изнемоштеност и во оваа ситуација со брановите, за да накрајат им текне дека Исус се со нив во чамецот да побараат помош. Еве ќе читаме малку и од тоа нивно искуство. Се бореле, веслале, вода лискале над врочамецот И вели, Елен Вајт, обземени од напорите да се спасат, заборавиле дека Исус бил во чамецот. Не правиме ни вакви грешки во живот? Обземени од напорите да се спасат, заборавиле дека Исус е во чамецот. Замислите. Конечно, гледајки дека напорите им се напразни и гледајки само смрт пред себе, значи, некој човек треба да дојде до таму, до таква изнемоштеност, да му светне. Да се сети каде е помошта, каде е избавувањето. Се сетили на оној по чиј налог тргнале на другата страна од езерото. И овој случај по негов налог тргнале И во случајот со Јован 6 глава, по Исусов налог, Исус им рекол, одете на другата страна од езерото. Во Исуса била нивната единствена надеж. Се колку пати ние ја правим истата грешка. Колку често и ние поминуваме низ искуствата на учениците, кога ќе се најдеме во бурата на искушенијата, која што често пати ние самите си ја предизвикуваме, Кога молните блескаат и брановите преминуваат преку нас, ние се бориме самите со бурата, заборавајќи дека постои еден кој може да ни помогне. <laughs> Сами со собствени сили. Колку се труди Исус да ги научи и предходно со чудото со лебот и рибата и овде на вера, оно што е најпотребно. Во бурни времења пред се верата е потребна. Целосната значи, зависност од Господа. Ние самите не можеме. И веле, кога молните блескаат и брановите преминуваат преку нас, ние се бориме сами со бурата, заборавајќи дека постои еден кој може да ни помогне. Се надеваме во собствената сила, се доека неја изгубиме надежти и се најдеме на работна пропаст. Тога се сеќаваме на Исуса, иако го повикаме да не спаси нема да повикаме напразно. Ние не сме ништо подобри од учениците. Иако, еве, веќе имале искуство, па пак се нашле во слична ситуација и повторно правеле се што можеле во своја собствена сила да се спасат. Колку пати ние да паѓаме на вакво нешто? Колку пати се случило да ќе се истоштиме, до изнемоштеност ќе дојде нашата душа, па тогаш ше клекнеме на молитви ќе го побараме Господ. И пак, и пак, и пак тоа се повторува. И сега во една таква ситуација, знаете што се случува? Ќе почнеме дури <laughs> да гледаме сцени што околу нас. Што се случува 19 стих? Откако одвесла околу 25 или 30 стадии, го видува Исуса како оди по морето и се приближува кон коработ, па се исплашија. И како тоа го видува Исуса, па се исплашија. Зашто да име страф од Исуса? Повторно го читаме паралелен текст. Сушност и го виделе од прва Исуса, виделе нешто друго. <laughs> А, 12, 14 глава Мате вели Значи, отворите за кратко пак таму. А во четвртата ноќ на стража, 25 стих, значи неколку саати, реков 7-8 саати, после таа борба со бурата, дојде при нив, одејки по морето, значи Исус. Која го видува како оди по морето, учениците се сплаши и рекоа, тоа е привидение, и извикаа од страф. Често пати, кога ние самите ќе се втурнеме во тие бурни времења и после, кога ни доаѓа помошта, <laughs> помошта ни доаѓа, а ни, да не кажам, халуцинираме, ни се причинува нешто. Уште поголем страв. Во ситуација, Исус доаѓа да им помогне. Пазите, многу битна работа, дали Исус заборавил на нив? Ма не, па за нив се молел цело време тамо на... И цело време ги гледал. И зошто оставил да дојде толку касно? Зошто ги оставил 7-8 часа да се борат? И па, инако лекцијата нема да ја научат. Тој доаѓа секојаш во право време. Не не заборава, и затоа некојаш не заборавајте, ако сте во некоја бура, па трае, па трае, па нема крај, си мислите. Не. Крај има, Исус е тука, ама он знае во кое време да, да настапи. Значи што треба да научиме нешто. Како, на кој начин се утврствува верата? Па преку тие искушенија се утврствува верата, никако поинако. Јаков тоа го вели во своето послание. И нанапред се исплашиле. Значи во Јован сме пак во шестата глава. Но тој им вели, јас сум, не бојте се. Кој знае колку пати ова, овој израз го срќаваме на страниците на Библијата. Јас сум, не бојте се. Јас имам контрола над се. Но каде е вашата вера? Зошто се исплашивте? Знаете, стравот секојаш ја потиска верата. Или верата го потиска стравот. И двете се исклучуваат едно со друго. И сега Матеј, повторно единствено Матеј мислам дека во своето Евангелие, во 14 глава, кажува и нешто друго. Го спомнува Петар. Че Јован не спомнува ништо, Меѓутоа, Мате го спомнува Петар. Откако Исус ке се појави, што вели, го забележува Петар, значи, еве, 28 стих од 14 глава Мате, значи, сега сме повторно Мате. Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти, нареди ми да дојдам при тебе по водата. Иако често пати знаеме, гледаме Петар овде како неверен, меѓутоа Петар е овде херој, како што знае да каже сестрологица. Тој е единствениот кој што <laughs> бара да тргне, пазите, верува дека и тој може, ако, ако мојот господар, мојот учител може да оди по вода, можем и јас. Сетете се на книгата, ако не сте ја читале, обавезно да ја прочитате од Томас Дейвис. А, ми беше еден од професорите. И ти можеш да одиш по вода, и ти можеш ходати по води. Токму се базира на, на овој настан тука, Петар. Верата е одење по вода, така вели тој. И така е, верата е правена на невозможни нешта. И Петр вели, ако си ти кажи ми да поедам по водата, да дојдам до тебе. И тој пак, тој пак рече, дојди. И Петр, ова е против сите природни закони, мислам. И предходното хранењето со пет леба и две риби на 20.000 и одење по вода е против сите природни закони. Против законите кои што самиот Господ ја успоставил. И Петар слезе од коработ и одеше по водата да, дој, да дојде при Исуса, но не успел да стигне до Исуса. <laughs> Е, сега уште една многу јака лекција овде за секој од нас. Зошто Петар не успел да стигне до Исуса? А еве веќе читаме повтор на коментар. Какви поуки можеме да научиме сега од Петар, неговото искуство овде? Насочувајќи го погледот кон Исуса, Петар чекуре безбедно. Тој ке гледал на Исуса. Но, кога во самозадоволство се свртал да ги погледне своите другари во чамецот, неговите очи веќе не го гледале спасителот. Малку му фалил на Петар, <laughs> аха, нали ме гледате што правам? Погледнете само што правам. Одам по вода. И колку е ова, колку е ова големо зло, колку е ова голем проблем за нас. Верувам ќе се сложите само задоволство. Кој сум јас? Ветор страшно дувал, високите бранови се испречили меѓу него и учителот и тој се исплошил. Повторно страв. Вера, страв. За миг Христос бил скриен од неговиот поглед и неговата вера попуштила. Почнал да тоне. И извикал, <laughs> спаси ме Исусе. Исус е веднаш тука му подал рака. И сега внимавайте, одејќи еден покрај друг, значи, Исус го држи за рака Петар. Одејќи еден покрај друг, пок... додека Петровата рака била во раката на учителот, тие влегле во чамецот, повторно безбедно чикореле. Воден од својот учител. Меѓутоа сега Петар, и сега, каков бил Петар сега? после ова тонење негово, бил покорен и мирен. Тука моментално ја научил лекцијата, меѓутоа ќе видиме дека доколку добро ја разбрал оваа лекција, он подосна немаше да го издаде својот учител. Меѓутоа, човек, ќе кажеме човек, човечка природа, многу тешко ги учиме овие лекции. Самите ќе се предизвикаме бурни времења, самите ќе се втурнеме во бура, И потоа, место да научиме лекција, ние пак истото, пак истото, пак истото. Лекцијата да бидеме целосно зависни од Господа. Тоа е лекција која што веројатно тешко да ја учиме. Лекцијата на вера. Значи, бил покорен и мирен. Повеќе немал никаква причина да се фали пред останатите ученици. Петр повеќе немал причина да се фали. Иако предходно се свртал за да им <laughs> за да им покаже што прави, што може тој. Бидејќи поради неверие и само возвишување, речи си ке го загубил својот живот. Неверие и само возвишување, само задоволство. Внимавајте овие изрази. Не ги заборавајте. Кога го одвоил својот поглед од Исуса, го изгубил тлото под нозете и почнал да тоне помеѓу брановите. Значи, замислете си, Кога гледате на Исуса, кога сте целосно зависни од Него, кога сте му целосно предадени, тогаш не знам каква, какво и да е тлото под вас, тоа е рамно. И тоа е сигурно за вашите чекори. Ама ако го одвоите погледот во самозадоволство, во или било кој друг проблем, страв, тогаш тонете. И вели понатаму во наставот на езерото, тој сакал на Петар да му ја откри неговата собствена славост. Не само на Петар, туку и на сите ученици. Да му покаже дека неговата безбедност е во постојана зависност од божествената сила. Ни сите бури на искушение, тој ќе може да оди без опасност. Ни сите бури на искушение, јас и ти можеме да одиме без опасност, само ако целосно ја отфрлиме, само ако целосно тој ја отфрли, само до вербата, иеко се надева во Спасителот. Та да не забораваме дека тие мали бури нис кои што поминуваме во животот, кои што, ете, често пати знаат некои други да не ги предизвикаат, но најчесто самите си ги предизвикуваме, а често знае и Господ да ги предизвика, за да не научи на памет, се само ситни тестови, тие бури кои што ги доживуваме секој дневно, ситни тестови за онаа бура која што надоаѓа. А тоа е страшна бура, ја читавме стикови. Неделниот закон, прогонства, што ти ли не ке се случува. А ние за овие наши денешни бури, бурни времења, треба да се научиме на вера, на целосна зависност од Господа. Петр бил слаб токму во она во што сметал дека е силен. И се доека неа увидел својата слабост, не можел да ја разбере својата потреба да се надева во Христа. Замисли си. Ова е многу измамливо за секој од нас. Сите ние сметаме во некоја известна смисла дека сме, во некоја област дека сме силни. И тоа може би токму таму е нашата слава точка. И само надешта во Господа може да не одржи. Кога би ја примил поуката што Исус сакал да му ја даде во, со овој настан на езерото, тој не би доживел неуспех тогаш кога го стигнала големата проба. Петр паднал на големата проба. Петр го издал својот спасител, затоа што не ја научил лекцијата од оваа проба. Истото е и со нас. Се случуваат бури и ке се случуваат, меѓутоа Факт е дека целосна контрола на тоа има Господ. Но дали ние ќе извлечеме лекција од сето тоа? Дали ние ќе станеме посилни, ќе излеземе посилни од бурата, дали ние ќе стекнеме подсврста вера, тоа зависи од нас. Тоа зависи од тоа на кого гледаме. Дали на себе, на своите собствени сили, или пак гледаме на Господа. На неговата сила, на неговата моќ. Секјавате ми натиот пат. Кажавме нешто. Не само во материална смисла, не само што физичката глад ја задоволил на тие 20.000, туку и видовме една убава лекција, дека и од малку, и од ситно, можеме да го нахраниме ова мноштво надвор со духовна храна. Ако, секавате ми на тиот пат кажавме, ако она што го имаме, му го дадеме на Господа. Тој е тој кој што множи и умножува. Значи, треба да му да предадеме се буквално. Во овој случај, за да поминеме низ бурите, треба да му се предадеме целосно. И само тогаш ќе успееме. Само тогаш ќе бидеме победници заедно со нашиот Господ, а нема да го предадеме, издадеме Господа и да кикснеме, да паднеме на таа последна, на големата проба. Значи, сето ова се лекции за нас како што биле, било, биле лекции за учениците во тоа време, да научиме дека треба да сме целосно зависни од Бога и да научиме да имаме цврста доверба во Господ. И на крајот ќе завршам со еден стих во Исаија 43 глава. Тоа се првите три стиха. Исаја 43, од 1 до 3. Сега вака зборува Господ, кој те создаде, Јакове кој те створи Израеле. Не бој се, зашто јас те откупив, те повикав по име, ти си мој. Да не забораваме, ние сме синови и керки Божи. Денеска слушнавме убава проповед. Да не забораваме. Ние сме негови, вели ти си мој. Кога преминуваш преку вода, со тебе сум. Или преку река, нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не ке изгориш, пламенот нема да те опали. Зошто јас сум Господ твојот Бог Израелев светец, твој спасител, го давам Египет за твоја откупнина, ги давам Етиопија и Сева место тебе. Зошто си се во моите очи. Да не го забравам ова убаво ветување, да не ги забравам и овие убави лекции, кои што не се однесуваат само на учениците, туку и на секој од нас за да ни помогнат во бурните времења. И посебно да ни помогнат во онаа бура која што многу набргу ќе ја зафати оваа планета Земја и ќе успееме само ако целосно се надеваме на Господа и никако поинако. Нека му и слава на Бога за овие убави лекции од Евангелието по Јован. Продолжуваме следната сабота од значи 22 таму. Кој стих? Па понатаму. Слава на Бога уште еднаш. Амин.